democratae sovage hundoi. Dum la lastae iardecoi, crescadas en la tuta mondo, tendenzo al respecto al bestoi, kiel parto de respecto alla la naturo en tute. Tiu relate iui esploroi de sciencistoi pri la conduto de certai bestoi estas tre impresai cae montras che la distanzo inter homoi cae bestoi ne estas tiel granda kiel ni iam supposis. Fresha esploro en Botsuano, Africo, montris che sovac hundoi ne nur posedas claran sistemon por intercomunicado, sed ec ili voce donas. Por alveni al tia concludo, la esploristoi plenumis vere obstinan, longan, laborigan observadon. Nome, che gruppoi de tiui hondoi regule convenas antau ol ec iri por chasado. Quelc foie, post tiui convenoi, la gruppo eliras, foie ne. Dum tiui convenoi ili productas bruain blovoin per siai museloi, cae faras specifain movoin per la capo. Post attenta, pacienza observado de pli ol ses dec tiai convenoi, oni venis alla concludo che tio estas voc donado. Ien cial la decido foie ocasas por la irado foie ne. Crome, oni rimarcis che ciam ce estas la gvidantai masculo cae femalo, la decido estas pli ofte por. En la convivado de tiui sovag hondoi la gvidantoi havas la privilegion mangi unue. Ali flanque, la voce donado donas ancau alla dua classa in membroi de la comunumo la raiton esprimi sian volon. Seque temas ja pri primitiva spezzo de democratio cun malfermita voc donado. Fakte, ili estas tre sociemai estuloi. Tiui Africai sovac hundoi ne estas la solai voc donantoi en la besta mondo. Ancau goriloi cae abeloi faras grupa in decidoin. Shaine tiu mensa strukturo montras la evoluon de la spezio en la batalo por la vivo. Ancau la homa spezio trapassis tiun evoluon. Tiu sense estus tre interesse se sociologiistoi ca biologiistoi interchangius sia spertoin pritiu curiosa inclino in la animala regno. Eble, oni al venus alla concludo, che ideoi pri solidarezzo, democratio, cae reciproca respecto, ne estas pura fructo de filosofio, sed en havas eventuale ian genetican bason. Alivorte, democratia funcciado de grupoi, eble ne estas nur afero de politica electo, sed factoro de post vivado de la homa spezio. Tiu sense, compreni bestoin eble helpas compreni nin mem. Ni attendu la vortoin de la scienzo.